assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz seriq kala vaqasi shuayb alayhissalom yillarning o'tishi bilan yashinib bora bora ojizlab qoldi o'zini umrining bir yaga berib qolganligini his qildi u allohga ixlosman banda edi turmushda rohat o'simi allohga bo'lgan ishonchi qilchi tavranmaydi Pul dunyolarının köpeyişimi uning qalbini məbdon qılanmadı. Əməliyyətdə onun bütün mal mulki yaylaqdan tepib olgan bir kalalı edi u butun vujudi bilan allohdan ''Ey Allah, muşu kalını oğlum çoğun boğucu aman qağaysan'' dəb tiləydi. O, Allah'ın mehir şəbqidiki küçlük ümid bağlaydı. Allah'ın mehriballığı abadiylikdir Dərvəqə, Şüayib aleyhisselam vapat bo'lgandan keyin alloh taolo kalini uning yetim o'g'liga meros qildi u yetim o'g'il kalini davomliq boqdi dadisidan meros qolgan iltifotmi uningga yorug'liq beg'ishladi bani isroilda mosar ismli bir buvoy bo'lib alloh taolo uningga bu dunyoda mo'l ne'mat va boyliq ato qilgan edi u o'lib ketgandan keyin o'g'il uning barliq mol mulkiga varislik qildi bu ahvoldan uning bir navri qarindoshlari hasad qildi Чөнки уларның пуллары аз иде. Хәсәтхорлык уларны тил бириктереп, мирас агучыны өлтүришкә мәҗбүр кылды. Улар яна башка урык тукканларны өлтүрмәкче булды. Бердәмдел bu дәһшәтле шум хәбәр ямрап кетти. Hayatı xavf astıda qalğanlar başqa çıxış yolu tapanmay, nailajlıqda Musa alayhissalamni tepib, onundan adaletni yaqalashni tələb qaldı. Musa alayhissalam bu işni Allah'tan so'rab bo'lgandan keyin ularni enakdan birini o'ltirishga buyurdi hamda ularga o'ltirgan enakning tilini o'lguchining jasadiga ursa o'lguchining tirildiganligini hatto qotilnimi tunib beradiganligini aytdi ammo bu odamlar qoymoqib ketgachga allohning qudratini esidan chiqarib qo'ydi muso alayhissalomga bizni ko'ldiriltibyotidi zongli qilyotidi deb qaradi ular muso alayhissalomni qo'g'labadi muso alayhissalom ey olloh meni bu nadallarning qo'lidan qutuldirg'aysan dedi navoda bu odamlar allohning amri bo'yicha ish qilib shu kuni biri kalini o'ltirgan bo'lsa hamma ish o'ng'ayli hal bo'lgan bo'ladi lekin ular gijinglik qildi va cho'qqan so'ran soldi alloh taolo ularni qattiq jazoladi allohning hikmati bilan kala har xil harakatlarni qilib ularning diqqatini o'ziga tortdi va o'ziga agashtirib ularni uyan buyan yugurtib ovora qildi Шуның белән улар қомлықты изіп кетті. Бу иш адәттекидән башкача булгачка, улар яна хакыйкатькә ишенмәй хаң-таң булып. Бу кандак кала? Без көрүп аткан адәттеки калыгы охшамды яки өзгече алайдылык иге мөҗиз ярта алайдыган башка бер хил мәхлукмы дейишти. Улар яна Муса алейхиссаламга: "Улар без өчен парвишкарыңга илтижа кылгынки, бизге уның кандак рәңдә икәнлигин эниктәп бәсин" диде. Муса әйтте: alloh taolo u kalaning rangi cho'qim qarg'uvchilarni zo'qlantirdigan sap seriq bo'lsin dedi so'ri baqara oltmish to'qqizinchi oyat ular ko'ngli parakanda bo'lib teximi ikkilandida u xosiyatli bishoratni onqiramay yana ilgirkidek savollarni takrorladi ular kalalarning hammasi bir biriga o'xshab ketadi deb qarab allohdan aniq ko'rsatma berishni talab qildi Нәтижеде олар кала ер соғырыш яки теріқчілік қылышқа ішілтілмейдіған сап-серіқ каладыр деген жауапқа ерішті. Олар нұрғын оңызсызлықларға ұшырап вә сан-санақсыз қиыншылықларны еңіп, ақыры хелқи етім оғылның үйдің бұл қасиетлік енекні тепіп, yoqur bahoda setib oldi bir hazo ikkilangandan keyin uni o'ltirdi o'likni bu xosiyatli kalaning tilida urdi o'lik tirilib qotilning kim ekanligini aytib berdi Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom. Musa alayhissalom Alloh taolo uni omon qilsin, Bani Isroilga to'limi samimiylik bilan so'z qilib, Allohning ularni yaxshi kunlarga erishtirganligini eskartdi. Ular bu so'zlarni anglab minnatdor bo'lib, ko'z yish qilishdi. Musa alayhissalom so'zlab bo'lishiga oradan bir aylan oldiga chiqib, uning chopinini tutib turib, "Ey Allohning elchisi, bu jahonda sandinmi bilimli kim bor deb so'radi muso alayhissalom yo'q deb javob berdi orqadan yana man bani isroilning cho'ng payg'ambari fir'avn ustidan g'alba qilg'uchi man ashu karomatli qo'l va hosining egisi sifatida dengiz suyini ikkiga bo'lgan man allohning nasihati va hikmatli so'zni qabul qilishdek shon sharafga musharraf bo'lg'uchi buningdanmi ortiq qandoq shon sharaf bo'lsin dedi lekin alloh taolo uningga bilim uni egiligan odamdanmi ulug'dir uning ustiga bu jahonda bilimi texi sandanmi ko'p allohning g'amxo'rlig'iga sendanmi bek musharrab bo'layotgan odam bor deb bishorat berdi muso alayhissalom ey rabbim u qayerda muboda man uning bilan ko'rishib qolsam uningdan oz to'la bilim ola olamanmi deb so'radi uning bilan ichki dengizning tutishadigan yerni ko'rishsan dedi Alloh. Musa alayhissalom manga yo'l ko'rsatgan meni shu yerga yetaklagin dedi undoq bo'lsan dedi alloh taolo xo'rmi yo'pirmiqidan to'qilgan sevatdan birini tayyorlab uningga beliq qachilab yo'lga chiqqan beliqni yo'qitib qo'ygan yerda u odam bilan ko'rishalaysan muso alayhissalom allohning amri bo'yicha oz to'la oziq tayyorlab beliq qochilgan sevatni yusha ibn nonga ya'ni yusha alayhissalomga ko'tirgizib Allah alloh taolo bisharat qilgan aşı tarafga qarab mağdı. O, bilim ilishni şundaq səmimi niyat ki, bir necha keç gündüzlə əməz, hətta bir necha yıl yo'l yürüp aşı yurib bo'lsimi shu yerga bəl bağaldı. O, bal gə, u yok olub kətkəliginə səzgən sezgan xəvar qal, dəb çəkilədi. chekiladi ikkalan deniz dengiz tutishadigan yəni Allah da Allah bəni isroilning peyğəmbərini, yana bir sadoqatman banda bilan uchrashishga buyurgan yerga yetib bordi muso alayhissalom charchab ketgachga oradan ancha uzun o'tmayli shirin uyquga ketdi u toza tatliq uxlayotgan chog'da osmondan yomg'ir yog'di sevatdiki baliq bir piltonlabli sevatdan chiqib suvga kirib ketdi muso alayhissalom uyqudan uyg'unib yushani chaqirib mong'ayli safarni davomlashtirayli dedi Şeytan balığı beliqning soğuk kirib ketganligini unutildirdi bir mahal yo'l kiyen, keyin yusha korsuğu taza toza ichib ketdi aleyhisselam Yuşa'ya yushaga oziqni og'in ajabmi herip ochdiq bu safirimizda dedi bola sevatdan yeydigan oziqni elib etib soğuk suvga kirib ketganligini aldı oldida biz elikki çoğun taşının qishig'i kelganda siz uxlab qoldingiz sevatdiki beliq piltanglabli soğuk kirib ketdi Мен اون سیزگی ایتشی اونتوب کابتم من. بلکیم شیطان اونتولدرگان باز کرک دید. بنا آنلاب موسا علیه السلام نه یوزیدا غالب لاج تبسم جلولند. او آشیو یار بز ازدب کیگه یار نه اوزی. یور آرکمزگی ینب شیعه باسق مقصد گیتیمز دید. شکیلن کیگن ازن بایلاب آرکسگ قاید. اولا بلغنی یوقتب قویگان یارنی تیپ کیگنده یادانگو کوزلری payg'ambarlarga xos birmuncha oloydilikka ega bir kishini uchratdi u xushchiroy muloyim tetik kishi bo'lib uchisiga uzun yaktak yepinib olgan edi yaktakning peshi ikki putini yepib turadi muso alayhissalom uningga salom berdi u tabassum qildi va bu yerda hali yaxshi turyotamsan isming nima deb so'radi ismim muso deb javob berdi muso alayhissalom bani isroilning payg'ambarimi yana so'rdi hiliq kishi ha taqsir buni sizlarga kim aytdi dedi muso alayhissalom seni mushiyaga avatgan rabbim dedi hiliq kishi muso alayhissalom u kishining dal o'zi izlagan kishi yana talpingan g'oyis ekanligini bildi shunga u gap so'zda teximi kamtar bo'ldi va allohning talibi bo'yicha adab ikrom bilan bundoq dedi ey ollohning itoatman bandisi Bilimge tashna bir kishining o'zingiz bilan ko'rishishga ruxsat kagaysız Bu kishi sizning huzurunuzga kelish uchun ko'p yol yurib ağladın ketdi u sizdan mufassal bilim berib yetakchilik qilishingizni ütünüdü. u sizga ergişidi, buyrukunuzga itoat qiladi allohning bu bendisi Hızır degan kishi edi u Musa aleyhisselam'a mundaq dedi. Navadı sen bana hamroh bo'lsang nurgun ajoyib garayip işlağı yolu kısan.'' Bəzi işlər yaman işdək görünsümü, əməliyyəti yaxşı işdir. Səndimi Allah Taala adətki kişilərə ata qılğandək qaran selishni yaxşı görüdüğan, birə işinin ücür-bücürünü zığırlab sürüşt qıldığan xuyba. Sən qılğan işlərimni görsən, jim turamaysan. Hətta açıqlanırsan. Sən öz xuyunu özgərtib, öz düşüncəndən halqıb ketgan işlərni qandaqmı düşünə alaysan? Musa alayhissalam bilimgi bo'lgan təşnalığını oylab mındaq dedi. Allah Taala xalisi meni səbir qılğıç görsən, senin buyruğuna xilaflıq qılmayman. Sür 69-cı ayət. Navadı sən mən bilən bilib oludğan bolsan dedi Xızır əleyhissalam. Sana tələb qoyub əhdilişimən. Bu tələb şu ki, sən qətti təvrənməsdən özünü tutub elişən, səvr taqətlik buluşun, birə işini məndən aldırab sormaslığın, menin qıqan ətkəllərimgə heç qandaq itiraz bildirməsligin bu yo'lni biz burchimizni ado qilib bo'lgandan keyin ondan sening gumonlaringni yechib beraman Musa alayhissalom yuqorida aytilgan qoida nizomlarni qabul qilib ahdiga bo'ysundiganligini bildirdi ular qirg'oq bilan mengib dengiz bo'yida turgan bir kemini ko'rdida kemidagi kishilardan o'zlarini ma'lum bir joyga opirib qo'yishni talab qildi kemidagi kishilar ularning xushchiroy Mulayim ko'zlardin hukm aloning ko'zlaridek nur chaqnab turdiganligini ko'rib kira olmayli kiyimiga chiqadi va ularni qimmatli mehmon qatorida olaydi izzatladi kiyimiga chiqib oradin ancha o'tmayla hizr alayhissalom kiyimining taxtaylaridan ichkini chuvib ilibdi muso alayhissalom buni ko'rib kishilarni savobli qilish gunohdan saqlanishga yetaklash uchun avatilgan payg'ambar bo'lish sifati bilan cho'chib ketdi u vafoga jafo qiladigan razil qilmishga duch kelib qolgan edi u kemadagi odamlarning g'arq bo'lib o'lib ketishidan ansirab o'zining tuzgan ahdisi va hizr alayhissalomning qo'ygan shartlarini esidan chiqarib qo'ydida vaqirab mundoq dedi siz bizga savobli ish qilgan kishilarning qig'inini yondirmoqchi emasmidingiz hamda qandoq bo'lib ularning kemisini cho'ktirib o'tmoqchi va ularni suvga g'arq qilib o'ltirib o'tmoqchi bo'ldingiz bu sizning yaxshi ishingizmi Хызыр алейхиссалам оныңға елік әхтін әскертіп, «Сән хақиқатен мән білән білі болышқы сәбір тақат қылып тұрамай сән демедің ма?» деді. Сөр Кәф 72-ci ayet. Şu çağdalı Musa aleyhisselam özünün səvənlik ütküzüb qoyğanlığını bilib, Xızır aleyhisselamğa namaqıl boldu və onundan keçirim sorab mındaq dedi. Unutulğanlığımı əyibki buyurmaslığınızı sorayman. Lekin meni özünüzgə həmraq boluş şərəfindən ve erişken şefkatlerimden mehrum kılmağaysız. Hazırdan başlayıp diğerleriniz gibi boyusunum ben. İşkeylen kemiden çüşüp yolunu davamlaştırdı. Yolda ula kaş gözü cahide, kilişken bir oğul balının bir top balıla bilen oynavat kılığını uçuradı. Hızır Aleyhisselam bu çıraylık balını söyrep yırak buraya gelip bağdı. Andın balının közü uyku ketken de onu öldürüverdi. Musa Aleyhisselam bundak vekşiyanı katıllıktan katık çöçüde va buni nat cho'ng jinoyat deb qaradi bu bola toza o'sib yetilayotgan o'smir edi u texi yolg'iz o'g'il bo'lishi mumkin ammo hozir u begunoh o'ldirib yetildi hatto uning qissosini oladigan odami chiqmadi yana kelib bu jinoyat allohning ham payg'ambarlarning oldida o'tkazildi muso alayhissalom savr toqat qilib turolmadi tuzgan ahdisini nazarda tutmadi bagan va'disini allaqayoqlarga cho'rivatdi Musa alayhissalom Xizr alayhissalomga "Sen bir begunoh jonni noq o'ltirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding" dedi. Sura Kahf 74-oyatning bir qismi. Xizr alayhissalom Musa علیه السلام diqqat bilan qaradi. Bu بلند uningga va'da qilgan shartni askartmadi, birdan o'tgandan keyin "Sana men haqiqatan men bilan birga bo'lishga sabr من qilib tura olmaysan" demadim-mi? Sörkəf 75-ci ayət Bu çağda Musa aleyhisselam bu pəzilətlik bəndigə yenə avarçılıq kəltürüb qoydum. Əslində özümni besiyilib işinin tegi aşkarlanğıcı səvr qılıb turuşum kerak idi, dəb qatdı xicil boldu. O, özünün muşunda qaramlı qılıvəsə, nəpirətgə və yaman aqivətki qilişidən ehtiyat qaldı. Əmdə o, aldırab sual sormaslıqım kerak. Bu mısı Xızır aleyhisselam meni özgə əmrə qınmaydı, digən qararqı gəldi. Шуңа у Хызыр алейхиссаламга: "Буныңдан кийин яна сендән бер эш тогырлык сорасам, мені өзіңге хамрах қылмығын, саңа берген вәдемге қылаплық қығалығым үшін, менің алдымда өзірінің ақырқы чәкілімісіге еттің. Сөркәф 76. ayet. Шкейлен мұшы шәртлә бойчы yolni yana davamlaştırdı. Ola köp yol мен барды, ашты, yol boyda bir мәлі көрінді. Ola мәліге кіріп, oz to'la yeməklik tepib, yo'lini yana davomlashtirmoqchi bo'ldi. Ularning qorsig'i bek ichib ketgan edi. Lekin mahaldagilar bexil bo'lg'ashqa ularni kutmadi. Texa ularning qo'nib qelishini qo'pollik bilan rad qildi. Ular tamoq tepib yemay, kayfi ushqan holda mahallaning sirtiga qarab yo'l oldi. Mahalladan chiqishga oz qolganda ularga yiqilay deb qolgan bir tam keldi. Xizr alayhisalom bir dilla tamg'a avval bir narsa bilan tirek qo'ydi. Andın tamını uldap koydu. Musa aleyhisselam yeni səvir taqat qılanmay. G'alati bir ish qo. Siz bu bexil pastkashlarga savobliq ish qilib beryapsiz. Qilgan ishingizga haq talab qilmamsiz, dedi. Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga yana bir qardida mundaq dedi. Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib turanmagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini senga bildiray. Sur Kahf 78-oyat. Heliqi kemi aslida miskin bechoralarning dengizda ishlatiladigan kemasi edi. Ular turmushning cheksiz iqinida yaxshiroq kun kechirish uchun ashu kemaga tayinib tirikchilik qiladi. Biroq zolim podshoh yaxshi kemalarni ko'rsala zo'rlik bilan tatib elib, o'zining qilib oladi. Shunga men kemaning taxtini qo'mirib buzib etdim. Bunda qilishdan maqsadim ashu miskin bechoralarga istashlik va xayrixohlik qilish uchun edi. Чөнки залим падиша кеминин абжақ экенлигини көрсә, уни аммай ташлап кетиши мумкин. Бу қармаққа яман иште көрінгені билан теги тактидан айтқанда оларға рәхим қылғанлық. Сен бу ишни жиноят деп қарадың. Әмәлиятта бу мискин бичараларның манфаатын қоғдап, бақытсыз кишилерге тирикчилик yo'li қалдырғанлық. Элқа балаға келсек, у кишини бизар қылыдыған, ар-номусны билмайдыған bir narsa edi. Оның ата-анасы иман келтіргенлердің болып, Аллахқа етқат қылғанлық түпәйлі пәрзентілерге көйінетті. Мен оларның баласыға мұшында көйініп, қанат ейіп, оны қалғанчы әскілік қылышқы қойып беріп, ақырыды гомрақла білен мұшрикланың патқығы патырып қоймаслығы вә оның орныға Аллах оларға текімі яқшы вә рәйімділ пәрзент берішіні тіледім. Еліқі тамғы кәсәк, мен Аллахның ғызорудың бұ тамның астыда, ikki yetim o'g'liga taalluq pul mol borligini bildim ularning ota onasi solihlardan edi ular cho'ng bo'lib mustaqil turmush kechirgidek olg'a yetganda shu tom ostidagi pul molini ichib olsin deb rabbim u tomni uldab qo'yishimni buyurdi bu savobli ishlarni ko'zimga emas balki butunlay aql parostimga tayinib qoldim aql parostim allohning bishorati va yetakchiligidan keldi Сән ұқамыған ашу ішла тоғырлық менің дейдіғыным мұшы. Сән сәвір тақатқы тұрамыған нәрсіләнің хақиқаты әні шу. Сөркәх 82-ci oyat. Qarun Qarun bilan Musa alayhissalom bir qavmdan edi. Ikkilanda texi yaqin tuqqanchilik munosabatim bor edi. Qarun Allohning iltifoti bilan bayashat yashaydi. Tapovati ustun, mol dunyosi mo'l edi. u bemalol erkin va noit xushal o'tadi mundoq baxt tala jahonda kam uchraydi qorinning omiti o'ndan kelib xazina va sanduqlari oltin kumush bilan liq to'ldi u mol dunyolarni saqlashga bir necha odam yolladi ular bu sanduqlarni yo ko'tarolmaydi yo ocholmaydi u boshqalarga qaraganda turmushini hashamatlik o'tkazadi ozodi kiyinib yuradi u kishilar bilan ko'rishadigan chog'da oldi bilan bir qo'r pardoz qilib yasanadi uning saroyida qullar va xizmatkorlar intayin ko'p edi u ashundoq kayf sapoliq turmush kechirsimi lekin ichida agar kayf saponingmi cheki bor bo'lsa man cho'qim shu chekka yetishim kerak deb o'ylaydi u qadimdan tortib oltin kumush jahonning zibu zinnati shan shavkiti turmushning asosi va turki bo'lib keldi oltin kumush mol dunyoga ega bo'lgan kishi zo'rliq zo'mbilik qila oladi san emas man deb san man deb jahonda o'zini yo'g'on tutadi o'zini hech kishiga tan qilmaydi deb o'ylaydi u bu dunyoga kelgan kishilar mening zanliq va masxara qilishim uchun kelgandaydi deydi u yana man gap qilsam kishilar hurmat ikrom bilan olishi qarorlarimni bo'ysunib ijro qilishi manga sadoqatman bo'lishi kerak buningga xiloflik qilg'uvchilar o'limga mahkum man uchun ketman chepishini ravo ko'miguvchilar gunohkor deb qaraydi qorinning bundoq qilishi ilgirkilarning izidan mong'anligi bo'lib buning ajablanadigan yeri yo'q edi u kishilarga shafqatsiz edi zolimlik va zo'rliq zo'mbiliq qiladi bu boylar o'zlarining hayvasini bir qur pasaytib turmushini turmushining yo'lini bilgan bo'lsa mol dunyoga tayinib kishini bosh agdirgili bo'lmaydiganligini qullarning izzat hurmatiga ziyon yetkazishga bo'lmaydiganligini kishilarning xayri saxovatlikni izlaydigan bandalardan ekanligini ularga chiqish yo'li bergandila xayri saxovat qilgandila ondan ular buyruqqa itoat qildiganligini tushungan bo'ladi boylar mushundoq qilgandila ondan kishilarning esdashligiga erishib yomonlikdan saqlana oladi ular xayri saxovatga yuzlangandila ondan kishilar ularni qizg'in suyib ularning atrofiga o'yishadi Шындақла alloh taolo ulardan rozi bo'lib ularga ne'matlar ato qiladi jannatdan o'rin beradi ya'ni ular bu dunyoda baxt saodat topadi qiyomatda шапаат ko'radi mol дүнияға to'ymaydigan ашу zolim өктеміне tili hasal dili зәһәр сақты али жанапладыр. Ула көрінішті әдәп қойып, samanning tegidan suv yugurtidi miskin bechoralarning qarishlariklarini ezilguvchilarning ayblashlarini ko'rsim ko'maslikka anglısımı anlamaslıqı saladı. Qarın təp tartmasının əskilik qıladı. Əsyadı pul tepiş, bay buluş dili idi. Esil kiyimlərini kiyib, özünü yasab yürətdi. Bəkmi körənləydi. Başqalarının aç yalanğaç qilişi bilən qarı yox idi. Kişilər onun bu əhvalını görüb, onunğa yamanlıqını taşlab, toğru yolğa meniş, qalbida kishilarga yaxshilik qiladigan bir ruhni paydo qilish to'g'risida nasihat qilmoqchi bo'lib mol dunyoga maftun bo'lib ketmay muhtojlardan ahvol so'ra kishilarning qayg'u yoshlarini surtib bu dunyoliging va oxiratliging uchun savobli ish qilib qo'y bu qo'sh savob mol dunyolaringdan afzal va abadiydir deyishdi ular mundoq deydi biz sening bu dunyodan voz kechishingni xohlamaymiz seni bu olamning xushalligidan bahramon bo'lmasin demaymiz bu bizning orzuyimiz emas bu sangamo bizgami foydaliq sen yanala özünün mal mülklerini, kanunluk rahat paragatlarını saklap kalsan, özünge ihtiyaclık boğan nersler bilen kamdalsan buluyordu. Bırak, sen kembegal bicarılarga sahih kolonu sunup, aşı muhtaçlarını esandın çıkarmasılığın gerek. Sen ulağı xuddi Allah Taala sana yaxşılık qılgandek yaxşılık qıl. Muşunda qısanla, andın erişken şefqat, merhametlerini saklap gelip, öz baylığını aşırıp, gül ustiga gul qo'ndira olaysan oltin kumush ko'z yumib ochqicha u yon bu yon bo'lib ketadigan ko'langa vaqtliq mol dunyo shunga sen uningga erishganliging bilan xushal bo'lib ketma uningga oldinib qolma shundoqla uni bu dunyodagi maqsadlarini amalga oshirishning vositasi yoki u dunyoga berishning yo'li dema bizning sanga qilgan bu samimiy nasihatimiz faqatli sanga kuyinish va Allohdan barliq mehr shafqatni sanga berishni umid qilish uchundir. Vaholanki, hozir biz Allohning seni oltin ko'mishdan mahrum qilib qo'yishidan yoki oxirda seni jannatga kirgizmaslikdan ansirmakdimiz. Aslida bu noinsofning bu nasihatlarga quloq soladigan vaqti bo'lib qolg'aydi. Lekin hakovur kishi qandoqmi samimiy nasihatlarga quloq solib, yomonlikdan qo'l uzib, to'g'ri yo'lga mangsin, Qarun oltin ko'mishni ovutish байлық топлаш қам қиялығы чөміп кетті. Байлық оны баған сірі тәкәббірлаштырып әтті. Сәмимі нәсиятлі оның құлқығы кірмеді. Кішілі оныңғы сәмимі нәсиятлеріні аңылтышының чарысын тапаммеді. Қарым болса өз қылмышыны yolluq деп қарайды. Шуңа о кішілерінің нәсиятлеріні қопаллық білен рәт қалды. О мұндақ деді. Маңа сілерінің нәсиетіңлі ажасыз. Қылғаларым сілерініңкеден тоғыра. Мен көпні көген, oltin ko'mishlarim bilan ko'nglim to'q ham shundoq bo'lishga munosibman sizlar nasihatinglarni yig'ishtirvelinglar o'zinglarni g'im bilan bo'lsanglar bo'ldi mening ahvolim sizlarnikidan ko'p yaxshi ko'rgan bilganlarimmi sizlarnikidan ko'p qorintig'i ularni ayiblash va qattiq izoonatga qoldirish uchun uyiga kirib ketdi va yasinib chiqib allohning uningga qilgan mo'l shafqatini ularga ko'z ko'z qildi kishilar uning oltin kumush bilan bezalgan egar jabdug'liq arg'umoqqa minib akovurliq bilan ketayotganligini ko'rdi uning atrofida chakarlari po'sh po'sh deb mingashyapti kishilar qo'li bilan kunni dalda qilib turib uningga qaradi uning shu qadar so'latvozlik qilib ketganligini ko'rib havas qilishib ketdi chunki ularning turmush qiyin ko'ngli g'amkin edi kishilar bir biriga koshki bizga qoringa berilgan boylik berilsichu u haqiqatan cho'ng nesivaga ega ekan dedi sur qasas yetmish to'qqizinchi oyat samimiy nasihatlar qorong'i kar qilmadi tuqqonchilik munosabatmi uning dilini yumshtamadi kulpatlik fojialik ahvollami uningga ta'sir qilmadi oxiri muso alayhissalom jiddiy va qat'iy oldi uningga oltin ko'mishlardan sadaqa berish kambag'allarga xayri saxovat qilishni jakorladi Onun pulları içində tiləmçilərin, miskin biçarələrin haqqi borligini uningga aniq ko'rsatdi Lekin Qarunğa Allah Taala tarafidan pixsiq degan nom besilib ketgəşkə, u Musa alayhissalomning bu murojaatlariga zodili quloq solmadi. Aksicha, u Musa alayhissalomni masxir qildi. Uning zitiga tegdi. Hatto uningga to'kmat chapladi. Qarun shafqatsizlik bilan mundoq dedi: "Bizning senga toqat qilib turg'uchiligimiz qolmadi. Sen bizga yeni dinni tangdın. Bizden özün bilan billa uningga e'tiqod qilishni talab qilding bizga bunu qil, onu qil deb buyruq qildin. Hozir sen yana bizning oltin kumush boyligimizni bulvanmoqchi bo'lyapsan. Biz qalbimizni senga topshiraylik. Sening nazoratingni qabul qilayli Ammo sen bizdan yurakimiz yoki ko'z qarchiqlarimizning hammani o'zingga taqdim qilishni umid qilma. Sening qilgan o'tganlaring soxta chumpardan ichpadi. Sen odam aldaydigan jodugar. Harun bütün oy fikrini ish qilib, shoqan so'ran saldi. Musa alayhisalom uningga pokit bilan radiya berdi. Chunki bu Allohning amri edi. Uningga talash tortish qilish yoki shart qo'yishning hojati yo'q edi. Ma'lum mazgil o'tgandan keyin Qorun bosh egdi. Qarun uyiga berib kambag'allarga bermoqchi bo'lgan pulni bir qora hisoblab chiqdi-da, qattiq cho'chib aloqsadi bo'lib ketdi. Koni kesilib qo'zg'ilib, yana burunqidek chashqanqa kepak qoldirmaydigan holga keldi miskin bechoralarni o'zi bilan birga baxt saodat shod xuromliqdan tang bahramon qilishni o'ylamadi u bir hiyla o'ylab tepib kishilarga mundoq dedi muso soxtalik qilib dunyodagi hamma yaxshilikni o'zining qilib olmoqchi bo'layotidi agar biz uning ko'nglida zodi nimani o'ylayotganligini inchki kuzatib boqsak u chog'da uning dindan yiroq allohdan yiroq odam ekanligini bilib ola olamiz Qarun tig'i sohib Jamal ayolini ishq selib, Musa alayhissalomni ozdirishqa va kishilarni oltin kumush bilan bezlab, Musa alayhissalomdan yiroqlashtirishqa, ularning e'tiqodini tavirtishga urindi. Lekin Alloh taolo uning zahirlik niyati va suiqasdini bichit qildi. Qalbi pok Musa alayhissalom sinoqqa bardoshlik berib, texmi yuqori obro' qozondi. Musa alayhissalomning Qarunga yomonlikdan qo'l uzib, to'g'ri yo'lga menish haqida qilgan nasihatlari uningga ta'sir qilmagandan keyin Musa alayhissalom oxiri umidini uzdida kishilarni qorinning ozdirishi va qutirtishidan saqlab qolish uchun Allohdan qoringa jazo berishni talab qildi. Alloh taolo uning talabini qabul qildi. Shuning bilan zimin o'ltirishib, uy imoratlar yiqildi. Allohning oldida qoringa yordam berishga odam chiqmadi. Zimin qorinni va uning pulmal uy imoratlarini yutuvatdi uningga ergashgan ashyo nakaslarni yer yutdi qorinning oqibatini Musa alayhissalomning odamlari o'zlari uchun ibrat qildi ular ilgari qorinning ularning bir a'zosi bo'lganligidan numus qildi kishilar allohga tasbeh etishdi ularni qorin bilan yerga yetkazayotmaganligiga shukur etishyapti ular agar allohning g'amxo'rligi bo'lmagan bo'lsa bizmi yer ostiga kirib ketgan bo'lardik allohga ishonmaydigan kishilar yaxshi kun ko'rmaydi qornining qilib qolgan uyi yer yuzida zo'rliq zo'mbiliq qilgan kayf sapa surib tushkunlashgan kishilar uchun ibrat bo'lsin shon sharaf taqvodor mo'minlarga mansub deyishdi sura qasas sakson ikkinchi sakson uchinchi oyatlar diqqat berganinglarga rahmat